Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Տարվա այս ժամանակահատվածում սկսվում է նրան βέρքահավաքը։ Գործարար Արցախը այս անգամ այցելել է Ասկերանի շրջան։ Եկել ենք ցանոթանալու մենատնտես Մհեր Ավանեսյանի հետ, ում այգին տեղակայված է Ասկերանի տան Խոշարձանի վերևի մասում։ Իդեպ, Թշնամուց մոտ կես կիլոմետր հեռավորության վրա զրուցելու ենք Մհերի հետ։ Մհեր, ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Մհեր, այս պահին մենք գտնվում ենք Նրան այգ։ Որտեղ է տեղակայված։ Այս տարածքը Խանաբադ համայնքի տարածքն է։ Ահա։ Տանկուր շրջանի վերևի մասում։ Վերևի մասում։ Քանի հեկտար նրան այգի ունեք։ 3 հեկտար նրան այգի ունեմ։ Քանի տարի է ինչ զբաղվում եք այս գործով։ 10 թվականից հիմնադրել ենք այս այգին։ Մոտավորապես 12, հա։ 12 տարեկան այգի է, բայց սկզբի տարիներին ջրի պակասության պատճառով 4-5 տարի հետ մնացինք։ Այո, հետո պատերազմից հետո պատերազմից հետո դելի սկսել ենք միջի մշակություն էլի, որ ասենք 100% մշակությունը իրականացում ենք նորմալ կարգին համապատասխան չեն։ Մեր նոր տնկիներն եւս կան։ Նոր տնկիներ հա կան քիչ են տեղերը որտեղ չորացել է հա, նորից։ Ինչպիսին է բերքը այս տարի։ Շատ գովելի չի, բայց բարգասոյելի։ Ինչու ըստ ձեզ ինչու է մոտենակ նրան ծառին։ Ինչու է վատ ըստ ձեզ այս տարի։ Ժամանակ կարկուտել եկավ ծառիկները թափեց ահագին։ Ահա բայց տանից չեմ ասել սրսկումների ժամանակ են կատարեմ։ Այո։ Ա դրա համար է, հա, ասենք օրինակ վերքի որակը, այսինքն եւ փթելնա կա եւ այն չէ չեն ասում, չէ չուտելա։ Մհեր, քանի աշխատակից ունեք։ Դե կոնկրետ այնս աշխատակից չունենք, սեզոնային բրիգադն է կա, գալիս են աշխատում են։ Տարվա այս ժամանակահատվածում հատկապես Հասկերանի շրջանում աշխուժ Երուսաղեմ է եւ նրան բերքահավաք է տեղի ունենում, ինչեւ երբ է տևելու մինչև նոյեմբերի վերջ երևի։ Պատերազմից հետո, երբ Արցախը բավականին փոքրացել է եւ տարածքները մնացել են ճշտամու վերահսկողության տակ, նրան խիստ պահանջարկ ունենք, որտեղ է գիրացնում նորը։ Հիմնականում Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ Արցախում Արցախում գրեթե չէ։ Որտեւ քանակությունը բանջարը քիչ է։ Դել են գյուղացիները տան այգում ինչքան կային տանում են շուկա իսկ մեծ այգիները հիմնականում զուգարտում են Հայաստան։ Միայն նրա մշակությամբ եք զբաղվում այո մհեր։ Չէ, ունենք եւ կարելոկ այգի։ Այստեղ է։ Սերկևիլի այգի։ Կարելոկ այգին արդեն սամանամերձա անցած տարի քաղելուց թուրքերը եկան հանեցին լայության մշակել ենք արդեն քաղի ժամանակ եկան հանեցին այս տարի չեմ մշակել բայց գնաց եմ տեսել կամ բայց փոքր է վերքը քանի որ չենք մշակել չեք կարողանալու այս տարի օգտվեք դե կարանք օգտվենք սենց ասեմ էլի գնալու եմ այգուց գողություն անեմ Հա, իսկ խաղապանների միջնորդությունը հա, այդ անցած տարի որ եկել են մեզ հանեն, խաղապաններին ասել են, եկել են մոտ մի 3 ժամ զրուցելուց հետո ասել են, չէ, չպիտի քաղենք։ Քանի հեկտար է այնտեղ։ 220 կարալուկի ծառը, կես հեկտար։ Մոտ քանի տոննա պիտի վերցնենք։ Եթե մշակեի մոտ մի ծառից, եթե հաշվենք 30-40 կիլո արդեն մեծ բերքատվությամբ ծառը, հա։ Հա մոտավորապես մի 10 տոննանից ավելի պետք է Սերգեյն է գյուղում այլի։ Խնաբադում։ Հա, խնաբադում։ Արդեն չեք օգտվելու այս տարածքներից, այս որտեղ Դե փորձենք տեսնենք անցած հաջորդ տարի ինչ ենք անում։ Փորձենք տեսնենք թողում եմ մշակեն։ Գուցե պայմանավորվածություն ձեր բերի կարող։ Կարող է, դե գիտեք ոնց այգին մշակելու համար ամենից մի 2-3 անգամ պիտի մտնես։ Հետա, ջրելա, այդ ամեն անգամ ռուս խաղապաները բերելը ինձ թվում է չիննելը չի ստացվում։ Չի ստացվում, այո, նախորդ պիտի պայմանավորվածություն ձեր բերեք։ Մենք իսկ այստեղ թշնամուց հեռու ենք մենք այս պահին գտնվում։ Եթե օթային հաշվենք մոտ կես կիլոմետր է։ Հիմա մենք կես կիլոմետր հեռավորության վրա ենք տշնում։ Հիմա նրանք մեզ նայում են, տեսնում են։ Հետևում են, այն սարի վրա են նրանք։ Ինչքան բարձր սա եկա սաղիակ։ Մայրն դղն խամորտի վերևս էլի Մհեր, արդյոք այս վախի զգացումը, որովհետև ես տեսնում եմ բանվորները աշխուժ աշխատում են, առավոտից, վաղ առավոտից այստեղ են, սա ինչ է նշանակում, որ Արցախցին ամուր է կարճած իր հողի։ Անպայման։ Եթե ուրիշ տարբերակ չունեք։ Ու ամեն անգամ այս վախի զգացումով միևնույնն է գալիս եք, աշխատում եք, արարում եք, ստեղծում եք։ Ինչ անենք։ Այո։ Պիտի անենք։ Մեր մասնագիտությամբ դուք եւ իրավաբան եւ տնտեսագետ։ Այստեղ հիմնականը պետք է գյուղատնտես մասնագիտությունը, որպեսզի մշտման ձևը ճիշտ իմանաս։ Տնտեսագետին ըստ ինչ կա։ Կիլոն, այսքան Վերում եք, ասենք գյուղատնտեսներ գալիս են, հետևում են, այո, տարվա որ սեզոնին եք սկսում արդեն։ Գործը սկսում է գարնան սկզբից, սկսում է մատերի հետ, հետո արդեն ռոռոքում, սրանից հետո արդեն սկսումները մի քանի անգամ տեղ Քոսի Լավիչի դեմ պայքարա գնամ, հետո նորից Պիչատումա գնամ, այսինքն այն ավել շիվերը որ սակալից պիտի անվի որ այդ զնոցումը տաբերքին ավելի մեծ լինի։ Մեր իր ձայներ են, կրակոցի ձայներ են, հաճախակի են լսվում։ Չէ, մեր մոտ տենց չեն կրակում, երևի պալիգոնն է, խոտ Իվանյանի պալիգոնից Մհեր ջան, իսկ ունենք, ասենք, այս պահին տեսնում ենք նուր, որը արդեն այսպես ճակած է, հա, եւ ունենք դեռ նոր է, հա, հասնում կա։ Այդ ճակածը դա ջրի պակասությունն է, որ այս տարի ջուրը քիչ տվեցի մեզ, քանի որ մոտակա դաշտերում բանջարաբոստանային կուլտուրանն է վարեցին։ Մի արտիզանից այդքանը օգտվեցինք։ Հիմնականում հերթը ուշ էր հասնում, դրա համար չկարողացանք։ Հա Եվ նաև մի քիչ խոսենք առաջիկա ձեր ծրագրերի մասին, առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեք կոնկրետ գյուղատնտեսության, բիզնես ոլորտի հետ կապված։ Գյուղատնտեսությունը պետք է դաշտ լինի, առաջ ակնայում դաշտ ունեինք, զբաղվում էինք, հիմա ինչ ունենք, նանով պիտի զբաղվենք ավելի լավ մշակենք, որ ավելաբեր ստանանք։ Մեր ասկերանի տարածքը բավականին տուժել է, որովհետև բավականին տարածքներ մնացել են ճշտամու վերահսկողության տակ, այո։ Հա, 8 համայնք մնացել է։ հա։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ու դրանից բացի սահմանամերձ գյուղերի որոշ հատվածներ էլի եւ վարելահողեր եւ այգիներ բացի դրանից էլ են մոտիկ տարածքները չեն կարող մշակեն իսկ այդ մարդիկ հիմա ինչով են զբաղվում դե ով ինչ ունի էլ ինչ մնացել են զբաղվում արդեն գյուղատնտեսությամբ չեն զբաղվում դե զբաղվում են քիչ էլի գյուղում ինչ ունեն Հա, մի մասը ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվում։ Ջերմոցային տնտեսությամբ օրագյուղում են ավելի շատ զբաղվում, չէ՞, այնտեղ ավելի շատ զարգացած։ Հա, ջերմոցային տնտեսությունը։ Նորագյուղ շուտ անցել դրան, հիմա մեր գյուղում բերել են օգնություն են բաժանել այդ ջերմոցային։ Տնտեսությամբ հա, զբաղողների։ Ճիշտ է, դեռ չեն մշակել, բայց կսկսեն արդեն մշակել։ Այո ըստ ձեզ ինչի պահանջարկ ունենք այսօր ավելի շատ տեղական արտադրանքի։ Դա առաջերտին հացահատիկը բավարարի։ Բավականին քիչ է, այո։ Ահա։ Արդեն բանջարաբոստանային նա որ Հայաստանից չներկրվի այստեղ տեղում բանջարը։ Սա լուծվի։ Դե Իսկ նուրը, ասենք Ռուսաստանի Դաշնություն չէ կարողանում արտահանել մեր նուր Արցախին։ Ինձ թվում է Ադրբեջանից ավելի մաչելի գնով հասնում Ռուսաստան, քան ստեղից, որովհետև մեր տրանսպորտը մինչև Վրաստանում ասնում է, ասում է Ռուսաստան մի 2-3 անգամ այդ մաքսազերծում է, ինչ անում չգիտեմ, ինձ թվում է Ռուսաստան շուկա մտնելու համար այո, ավելի հեշտ է։ Հեշտ չէ, գնային, ինձ թվում է չեն կարող մրցակցեն Ադրբեջանից վերած նորմերի հետ ես իմ կարծիքները չգիտեմ, չեմ հետա։ Բայց Արցախի նռան համը ավելի ասում են մեղրից նորան բերում ավելի մեծ, ավելի սիրում, բայց որակը Ղարաբաղին ավելն է։ Մեր արտադրանքի մեջ ավելի շատ երևի հողից է գալիս, հա, այսպես դե, ասած։ Դե կլիման, երևի կլիման նշանակությունը, հողը կլիման։ Մեր ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք այսօր բավականին զբաղված եք, բայց այդուհանդերձ ժամանակ գտաք զրուցելու Գործար Արցախի հետ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն համտեսեք մեր լրա համը եւ ասենք առաջ։ Բարի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անազգանունը։ Դավիթյան Մարին է։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Նռան այգում։ Եկել եք Նուր Հավաքելու։ Հավաքելու, այո։ Ինչքան ժամանակ է որ աշխատում եք այստեղ։ Մի երկու տարի ամեն տարի այս ժամանակահատվածում ռան երուն վերքահավաք տեղի ունենում։ Այս տարի ինչպիսին է նորը։ Նորմալ։ հա։ Համեմատած նախորդ տարիներին հետ այս տարի ոնց է։ Այս տարի քիչ է։ Քիչ է։ Ինչու՞, ըստ ձեզ ինչու է քիչ։ Դե երաշտից է։ Երաշտ, երաշտից։ Առավոտ քանից եք եկել։ 8-ին։ Այ այս պահին մեծ նուռ եմ ես տեսնում, այո, այ այսպիսի նռեր եք հավաքել։ Ոչ միայն փոքրերն էլ։ Միջակ, փոքր։ Ահա։ Մեծ։ Դե գնացեք դուք հա։ Լավ։ Ապրեք, ապրեք։ Եվս մեկ անգամ համոզվեցի, որ Արցախցին չնայած դժվարությունների պատրաստ է համբերության համառորեն հաղթահարելու։ Ավասիկ այդ համբերության արդյունքը այս բերքնուբարիկն է։ Այսպիսին էր գործար Արցախն այսօր։